Hier volg nou die name van die konings aan die oorkant van die Jordaan wat die Israëlieten verslaan het en van wie die lande verover is. Hulle gebied was vanaf die Arnonvallei tot bij Hermonberg. Dit sluit die hele deel oos van die Jordaanvallei in, koning Seon van die Amorite het in gespon geblei. Hy het geëerst van Aroer af aan die kant van die Arnon, dier die middel van die vallei, tot aan die Jaboksbreid waar die Amorite gebied begint. Dit is de helft van Gileadse gebied aan de noorde kant van die Jabok. Hij was ook in beheer van die oostelijke deel van die Jordaanvallei, van die sedert van Galileo af zuid tot bij de Zuidzee, en verder in de richting van Bethesimot en zuidwaarts van onderkant die Peschane af. Koning Og van Basan was een van die laaste refaiete. Hij het in Astaroth en Etrei regeer. Die gebied waar hy geheers het, was vanaf Hermonberg na Salka in die noorde en die hele Basan in die ooste. Na die weste was dit tot aan die grens van Geser en Maaka. Sy deel was die noordelike deel van Geleed tot aan die grens van die gebied van koningsroon van Gesbon. Moses, die dienaar van die Heere, en die Israëlieten het hier die twee konings verslaan. Moses het die gebied aan die stamme Reuben, gaat in die halve man na sestam as erfgrond gegeven. Die volgende is die konings des kant die Jordaan, die weste kant, wat Josia en die Israëlieten verslaan het. Dit strek van Baal gaat in die Libanonvallei af tot bij Kalberg wat oploop na Seer toe. Joshua het dit onder die ander stamme as hulle erfgrond verdeel, dit was die Jevelgebied, die kustvlakte, die Jordaanvallei, die Jevelane, die woestijngebied en die Negevoestijn. Die mensen wat hier geblei het, was die Hethiete, Amorite, Kanaanite, Veresite, Jewite en Jebesite. Die konings wat hij verslaan het, was, die koning van Jerego, die koning van Ai nabij Betel, die koning van Jerusalem, die koning van Jebron, die koning van Jarmet, die koning van Lakes, die koning van Eglon, die koning van Geser, die koning van Deber, die koning van Geder, die koning van Gorma, die koning van Arad, die koning van Libna, die koning van Adelam, die koning van Makeda, die koning van Bet-El, die koning van Tapuach, die koning van Gefer, die koning van Afek, die koning van Saron, die koning van Madden, die koning van Osor, die koning van Simron Meron, die koning van Aksaf, die koning van Taanak, die koning van Megedu, die koning van Keres, die koning van Jonium bij Karmelberg, die koning van Dor op de Jewels van Dor, die koning van Geem by Gilgal, die koning van Tirsa. Dit was in totaal 31 konings.